Sartze eguna, astele nuntan eh, goiz zat, biztan dena, baina eh, ikasle andana batentzat eh, ere. Eta bereziki, se aipatzen dugu goizuntan, se zuzendaria, urgorostiaga gurekin dugu. Egunon? Bai, egunon. Bon, gira, jaz, uh, xifratu zintuztela zuen, uh, galde, zuen, um, zuen beharrak, ogoita bost postu berritan, eta azkenean eh, bost, kako bost uh, eskuratu zintuztela, antolak eta egin behar izan da beste manera batez, hori aipatuko dugu, baina giro horoko aipatzeko, ze giro berezi bat goizuntan? Bai, gaur eh, beraz egun sartzea dugu eta denak jadanik aski urduritasun <laughs> badituzte edo baditugu familietan uh, eh, aurkipiak direnean bereziki, baina bestela ere, uh, guzian ikusi gabeko lagunak eta beste. Baina gaur uh, berezia izanen da, zenta buraso guziak deitzen ditugu ikastolak uh, okupatzera. Uh, salatzeko uh, ezkunde ministeritzak emaiten dituen baldintzetan ez dela posible uh, irakaskuntzarekin segitzea. Egia da, sehaskak bere gain hartu dituela uh, eh, amalaukakotx bost eh, postu, baina uh, eh, hoien ordaintzeko gaitasunik ez dugu, beraz uh, ikastortea baldintza, gutieneko baldintzetan hasiko badugu ere, behor boteri publikoei egenen digu, uh, afera ez dela konpondua ortengo, eta eh, etorkizunari begira, geroari begira ere, eh, itzahmen berri bat negoziatu beharko dugula orten, eta beraz, eh, baldintza egokiak beharko direla. Amalau kakotsu bost postu beraz sehaskak bere gain hartzen dituela, nola dirustatzen dituzu horiek? E, Begiagan ez ditugu aurrekonduan ere emanak, e, egin duguna da minimo bat seurtatu, beraz e, erakasle horiek anbosatuak e, izan dira, eta egun hasiko dira lanean, baina e, e bai ministerioari beraz e, bere ardura baita, erakaslen ardura galde egiten diugu postuak, falta diren postu horiek eman ditzan, eta estatuak ezpadu bere gain hartzen, eh, tokiko erakundei galde egiten diegu, ze azken finean Euskararen erakunde publikoa ere ministerioarekin izenpetu dugun itzagmenaren kosina atzaile da, beraz ardura badute izenpedura hortan, eta beraz estatuak ezpadu bere lana betetzen, Ebe tokiko erakundeek bete beharko dute, janai baita, uh, eh, akitaniak, departamenduak eta euskal elkargoak. Uh, eien pedura edo eien hitza bete beharko dute. Ja, haren, beraz, edo ezkuntza sailetik, edo hizkuntza politika sailetik. Egan dugu amalau postu terdi hartzen dituzela zuen gain, eh, bost postu terdi ukan dituzela, bak, konduak hartzen baditugu, eh, ogoita bost aipatzen zinuten jaz. Hor, eh, eniz bizikiona matematiketa, baina bost postu falta dira. Bai, beraz, eh, aurten, be, zinginuen ez besterik egin, eh, hogei posturekin eh, hasiko gira lanean, hogei postu gehiagorekin. E, egia da bos falta direla, eta horren ondorioak sendituko dira, eh? adibidez, Baionako kolezioan dokumentalista eskasi izanen da, Mekeko kolezioan postu erdi bat dokumentalista ere eskasi izanen da, Eh, klase kargatuak izanen dira adibidez meken sigarrenean, edo inklusioan ere eh, klase kargatuak izanen dira eh, kolegioetako uh, IEP inklusio egituretan. Beraz, on, bai, ondorioak ditu, ezin izan ditugu denak estali, behar guziak estali, baina batez ere ez da gure egitekoa, badugu elkarte kontratu bat estatuarekin, kontrada asoziazioan deitzen dena, eta horrek egiten duena da, estatuari dela erakasleak pagatzea eta gaitasunak edo postuak emaitea beraz sartze gatazkatsua izanen da. Jadanik, eh, ostiralean ikusi ginuen, uh, eh, irueunetik goiti erakasle eta langile izan zirela inspekzioan, eta, eta zinez uh, sustengatzen ditugu. azken finean, nahien lan baldintzetaz arduratzen baitira, eta nahien lan baldintzak baitira uh, okertzen aldiz beparean uh, eh, Pierre Barrier bat, eh, inspektore bat, eh, ara, beti ukatzen duena, sifrak manipulatzen dituena, eta zer nahi erraiten duena, azken finan justifikatzeko, justifika ezina dena. Hmm. E, justuki Pierre Barrierrek joan den ostiralean, beraz, uh, saskako langileak joan direlarik paurat, Erran du, ba, itzahmen hori, ez, eta erramer da, iru urteko itzahmenak egiten dituzuela, eta hor, azkena bururatu zela, Eta hor, eh, behi bat behar laikela izenpetu, eta erran hori behar dela izenpetu justuki, eh, zuek e, zer nahi zinukete hortan? Beraz, lehenik itzahmena joan den ekainean bururatu zen, eta izenpetua baldin bazen ere, estatuak du ez bete hitzakmen hori. Beraz, hitzakmen bat egiten badugu behitz, izanen da, bete dezaten uh, eh, eien partea. Beraz ez dugu inen itzahamen bat uh, eier, eh, plazer egiteko. Eta gero bestalde, uh, ez dakit, uh, den edo triste den, baina uh, barriak jaunak erraiten duenean horrek ez duela deusetako balio eta horregatik ez dutela betetzen, orain erraitea itzahamen hori behar dela bete, bon, nortaz futitzen da, uste dut, eh, baduela garaia erretreta hartzeko, eh, eta, eta ea albezen eh, fite akitua baita, uste dut, eta, eta obedula lehen bailen Pirineo Atlantikoak ustea. eh, Pierre Barrier bazterera duzten ba, errektorea, bordalekoa, jitekoa da Euskal Herriat biar, biar ikusiko duzu, zer espero duzu, jortaik? Ez dakigu, hor, eh, beraz, errektoreak uh, abisatu gaitu nahi gintuela ikusi, beraz, uh, ez dugu gai hor denik. Pentsatzen dut itzahmen hori nahiko dola behitze bideratu, baina, bon, jaiten nuena, eh? balin bada zeit idazteko eta gero hiek ez betetzeko, gu ez gira horretarako prest, beraz, itzahmen bat balin bada, edo izenpetzen badugu, beharko ditugu, behmeak edo garantiak beharko ditugu beteko dutela hien partea mobilizazioa ipatzen badugu, eh, goizuntan e, eh, igastolak eh, okupatuak, noiz arte, egun justu edo urgunago joaitzen aldira mobilizazioak? Beraz, gaur lehen egun bat izanen da, eta beraz, uh, adirazi nahi duguna da, emaiten emaiten dizkiguten medioekin ez dela posible klase normala egitea, eta beraz, hori nahi dugu adirazi, goizuntan, eta gero pentsatzen dut, be, segida batukanen duela, bereziki, ez balin badugu erantzunik, botere publikoenganik. ganik. Beraz, eh, ezin baitugu beste urte bat hola, hola, hola segitu, eta batez ere, aurten ere, eh, martxan ezagitugun lanpostu horiek ordaintzeko, be, diru askas eukaren dugu, beraz, eh, atera bideak botere publikoen gain dira. Botere publikoak justuki e, goragoko bat heldu da, eh? e, Frantziako Ezkuntza Ministroa, e, Blanker jauna, larun batean heldu da. Hurbiltzen da Euskal Egiratasteko pauen izanen baita, Pentsatzen alda ongi etorri berezi bat, sehaskaren ganik, edo? Bai, ongi etorri hau kanen du, ez dakit uh, ona edo txarra izanen da, baina bon, ikusko dugu errektoreak zer gaiten daukun uh, bihar, eta bere, bere jageraren arabera, edo asmoen arabera, be, ikusiko dugu zeiten dugun eh, larun batean, ze motatako ongi etorria maiten diogun uh, ministro jaunari. ba, hoitara dugu, sartze eguna dela seaskako ikastoletan, Milesker gurgorostiaga zuzendaria gurekin eh, izanik, eta pasa egunon. Bai, milesker zuen.